سأرحل للعلا لا للدنيا سأرحل للمعالي يا أخي سأرحل عاقدا كل الأماني بإذن الله نهديها هديا سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المنية سأرحل للعدا سيفا ونارا ونفسي نفس فرسان أبيا Hvala Allah djel lešanu koji spusti nam dosta blagodat, salavat i salam na naši milijenik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Danas, inša Allah, pričat ću oko jedne tema koju vidim da važna punu. To je pod naziv dijela koji kvari rastva. Naravno, na, na imal, o imala djel lešanu. Hoće vam kažem da vratimo na period Medina. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam 13 godina u Mekka teškoća e, balaja, iskušenja i e, na kraju uspio da učini hijđara sa khairli ashab prva generacija do Medina. Prvi korak koji treba da radi poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije da usnavira islamska država da usnovira stubovi za braća, bratstva u ime Allah Đalešana. Čim ulazi u Madine, ne rekao gdje će spavat ili nešto. Rekao, o ljudi, širiti salam, hraniti gladni, klanjati u noć dok ljudi spavaju, a naravno ulaziti u džennet sa salamom. A šta znači ovo govor, draga braća i sestra? Ta generacija koji će, ako Bog da, na ta vremena, da proširit islam u svijetu, mora da ima, imaju međusobnu jaka veza. Jaka veza kada padni brdo, neće padni njihov veza koji je međusobno to je početak Medina a na kraj život poslanika sallallahu alaihi sallam početak bio mal broj kada bio obraštajni, obraštajni hađ ispred više od sto hiladu ashaba ista poruka ali na drugi način jer veliki broj, broj nakon velikih pobjeda, nakon svajanja Mekka i tako dalje, poslanik sa sallam priča o ljudi zapamtiti vaš krv vaš imetak vaš čast je zabranjen taj dan bio dan hađ znači dan zabnada i di bio zabran u Mekke Mekke znači Beled il Haram koji ima poseban i strogo propis da je zabranjen mnogi stvari. Pa kaži vaš imetak, vaš krv, vaš čast, isto zabranjen kako ta prostor je zabranjen. Znači, braća, najglavniji nakon tauhida, nakon da prihvataš islama, da čuvaš međusobno odnose među braća i sestra. Koliko teško živjeti koliko teško život kada kvari međusobno odnosi među bračna i sestra. Kad izvor ljubav u ima Allaha, izvor budi prazan. Kad dolazi ljudi koji samo misli za sebi, kad dolazi ljudi koji samo kaže ja sam, ja sam, težak i težak. Težak je život. Na kraju čovjek nađe sebi Sam najbolje, najbolje, draga braća i sestra, kad nađiš hajli insan, tvoj prijatelj, ili sestra nađi hajli sestra, koji ima odanost, vječu odanost u kojoj mora pićamo punu, punu Allahi, braća, ali nemamo prostor za to. Kad nađiš odan, udan, odan jedan prijatelj, čuvaj ga dobro, drži ga zubom, jer kao, kao taj insan neće naći rijetko, i pitajte nas. A naprotiv ima ljudi koji samo misli kako kvari međusobni odnos među vraća. Kako da kvari među ljudi? Kako da vodi na kraju da čovjek mrzi sebi i mrzi prijatelj i mrzi život? To su naša sreća, naša vraća. Pa zbog toga, draga braća i sestra, htio da pričam oko toga. الله سبحانه وتعالى يسير نكليكو آية القرآن وحديثه كنيتش يسمين يتسبيه إمام سورة الحجرات الله فريتش بريفر زناتشين يا زايست مؤمني سو براتشا باقوم يريتي مجو براتشا إنما المؤمنون إخوة فأصبحوا بين أخويكم إكذا الله سبحانه وتعالى سمينيو بلاغو دات أجنة اشتاي ريكو كد أولا زدود أجنة إذ باقل اسمه أدنيو وبرسا يمرجنا a sili su, sili su na divanima. Jer i naša sredstva još uvijek ima mržnja, ali kad ulazu ljudi u džennet, nemaju toga. A ljudi koji nemaju mržnja u srca prema drugi braća ili drugi sestra, to je imaju nagrada u sudnjega dana. Jer ima šajtan koji oče kvari, ima ljudi poput šajtani koji oče kvari mađu braća, pa ljudi koji uspiju da spasi sebi od, od, od, od ove bolesti, kad bude sudnjega dan, Allah kaže, gdje su koji se volio u moj ima? Ja pravim nima mimbari. Znate mimbari gdje stoji e, hatib na mimbar u, u džamija? Za ti ljudi imaju mimbar, ali ne mimbar od drva, nego to je mimbar od svjetlo. Koji, koji će ih zavodit poslanici? Vjerovjesnika. Kada gledaju ta stepini gdje su stigli koji su volio ima Allaha, kad poslanici vjerovjecnima, kada gledaju ti ljudi, oni će zavoditi i šahidi. To je Birađe Tirmizi i Ahmad. I Abu Huraj radijallahu anhu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekao na jedan period jedan čovjek išao zijarat u ima Allaha za jedan insan. A kada krenu prema njemu sreo je melek. Melek je njega pitao I što si hirio prema njemu? Jel ima neki korist? Tražiš? Kaže, nije u Allahi. Ja sam samo njega zavolio ima Allaha. Rekao, ja sam poslanik od Allaha. I Allah ti kaže, ja te voli kako si voli dvoj prijatelj. Braća draga, neki će reći, ja znam ovaj hadis. Ali hadi gledaj o sebi, gledaj tvoj drug, kako si jedan drugi. Gledaj ti sestra, ako stvarno voliš tvoje sestra ima Allaha jel tu je stvarno da ti voliš nju ime Allaha a slut, slušajte šta je rekao hajeli generacija Muhammed ibn Munkader kada bi je upitan i šta je ostalo od slasti do njalog kaži susrat sa hajeli braća a da budiš ti razlog da ulađiš sa sreće za nje slušajte čuješ da tvoj prijatelj ima neke tiškoća Hajdi razmisli kako da razveseliš njega. A ima ljudi naprotiv, dolazi samo sa tugom. Rikao Al-Hasan, naravno Al-Basri, naša braća to su drađi nego naš ehl. Naš ehl ko su žene djeca. Naša braća, zašto? Jer naša braća, kad mi sjedimo sa njima, posjeti nas sa ahiratom. A naša ehl, odnosno žena i djeca, posjeti nas sa dunjalogom. I kada bio upitan Sufjan ibn Ojajna, i šta je voda koji za život kao jedan primjer, i šta je koji razlog da čovjek živi u, i da stigne na, na, na stepeni kako treba, kaže susret sa braća, susret sa hajili braća. I kaže, ukras za insan je kad ima mnogi hajili braća. Hajid ibn Safuan rekao, najnemući insan koji ni nađe hejli braće. Najnimući insan koji ni nađe hejli braće. Pa vidite, draga braća i sestra, to je sve uvod za e, manifestacija ili, ili, ili, ili znakovi hajrli ljudi koji imaju hajrli život. Braće pa ulaze sad u prvi razlog koje kvari bratstva. Prvo, pohleban prema dunijalog. Pohleban prema šta ima u ruka tvoj brat ili tvoja sestra rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je bilađi ibn Mađa koji čuje riječi poslanik ne kaže sallallahu alaihi wa sallam kaže budi skroman prema dunjaluk Allah će tebi zavolit a budi skroman prema što ima u ruci dvoj ljudi ljudi će tebi volit hadis tani budi skroman u dunjaluk Allah će tebi zavolit a budi skroman prema što ima u ruka ljudi ljudi će tebi zavoliti. Pa nema sumnija ljudi. Nema sumnija, draga braća i sestra, koji uvijek gledaš šta ima u ruka ljudi. Ljudi će bi odma mrzit. Ali kad gleda da si ti, ne plaćiš pažnja šta ima u njegov ruka, šta on ima neki auto, neki posao, neki šta ja znam odjeća, ali ti ne upratiš pažnju oko toga. Odmah će mi zavoriti. A to je lijek, slušajte braća. Vidli smo ljudi ko su samo njov oči gleda za, za šta ima u ruku drugi, odma počne mržina. Drugo grijeha i slab pokornost prema Allaha. To je drugi razlog. Pa kad, kad smo se saznali u ime Allaha, bili smo hajli braća, sretni smo u džamiju, imaju, idemo u darce zajedno, imamo uvijek savit jedan drugi, a kada imamo slab imana, počeo zikr slabi, ibadat slaba, učenje znanja slabe, pa dolazla griha, pa dolazio šajtan, pa odma srca tvrd, pa nakon toga međusobno odnosi pogvario. I od vrata zlo. A od vrata zlo da čovjek samo misli kako da učini azijat za njegov brat poslanik sa selam upozorio nas oko toga rekao muslim prima njegov brat ne smije učini nepravda ne smije njega izdajit ne smije njega ponizit i on je Bogom zakletva rekao sallallahu alaihi wa sallam neće biti dvojca koji imaju prije ljubav u ima Allaha da ne bi razlog njegov njihov da su rastali da nije niko od njih učini grijeha. Razumjeti? Znači, grijeha je razlog da se bio sa taj brat prije hajrli, bio, di njega voliš, ti njega uvijek, dan i noć zajedno, pa kada učiniš grijeha, odma dolazi neki mržnje. Pa ti u sebi kažeš, ne znam kako ja njega prije volim toliko, a sad ja ne znam odalim, jer ti sad imaš drugi, tvoja glava je promijenila skroz. Ti si bio herli insan, pa tražiš ko su hajli kao ti, a ti sad drugačiji, pa naravno ti će, ti će tražiš koji isti kao ti. A poslije toga rekao Ibn Qayyim rahimahullah, od posljedice grijeha, da čovjek koji učini grijeha učini te guba u njegova srca, a učini da ljudi njega kao odali od njega, posljedice grijeha. A mi znamo čovjek kad bude pokoran, ali ja njega, Allah subhanahu wa ta'ala njega voli, i kad je maraci, ja njega volim, pa volite njega. A obrnut, kada čovjek učini greha, dolazi mržnja kod ljudi. Pa da liš, vallaje braća i sestra, nariš neki insan, pa svi ljudi kaži, ne znamo, taj insan, mi njega mrzim. Što mi mrzimo njega, mi ne znamo. To je od greha, vallaje. A dođe jedan insan koji je njegova lica, koliko ima si ja, i ti kažeš, Allaha mi, ja njega volim, ne znam zašto. A ja ću tebe reći zašto. Taj insan Allah njemu dao da u cijelu noć oni je popravio između sebi Allah Pa Allah subhanahu wa ta'ala popravio njegova veza između njega i njegova žena i njegova djeca i njegov narod, tako dalje. Pa neka svaki gleda u sebi u njegova srca kako sam ja moje stanija i kako drugi meni gleda ti će odmah znat kako je tvoje stanje tačno kod Allaha. I tako je jedan od sarfe rekao, ja znam moj stan je kod Allaha kako stanija moja žena i moja jahalica to je odmah grija čovjek kad nađe njegova žena mirna i fina maša Allah to je Allah popravio njoj a odjedno nađe žena Allah salamat druga će skroz nek sjedi tako čini ste fare i kaži to je svi oci Jari, isto jahalica, prije bila jahalica, pa sad auto. Kupio si, maša Allah, dobar auto, a svaki dan kvar neki balaja, pa od mehaniča, do električa, pa gori i gori, to je možda od sebi, možda od sebi. Pa nek svaki od sebi traži gdje on pogriješio, neko čini pokajanje. Znači drugi razlog za koji tvari vrstava, to je greha. Pa neka svaki od sebi gleda šta je moj razlog, šta se desilo za meni da sam stigao do toga. Idemo dalje draga braća i sestra. Treći, ima jedan adab koji je važno puno, koji razlog da kvari između brat i ostalo braća na e, e, adab kako da pričaš sa tvoj brat i kako da slušaš njega. Lijepo da, da, da, da znaš, ima kultura kada pričaš sa tvoj brat. Da ti gledaš njega, nismi kada on priča s tobom, pa ti ostaviš svoj glava na druge strane. Lijepo kad tebi salami ti smiješ, wa alaikum salam wa rahmatullah. I od adaba isto kad tvoj brat kad priča s tobom i priča nešto koje ti znaš, ne smije da ti kariš, znam ja njega. Hajde da sami dalje. Ne, hajde sačekaj malo dok završi. I kad završi, razumiješ, ne treba da, da, da, da, da ostaviš neke komentara. Osim kad ima neki greška. Pa kad vidimo kako ponašanje poslanika sa osallam sa mušrik. Dolaze ljudi kod njega pa pričaju kako ti pričaš tako u islamu, to je netačno i, i, i. I kad završi poslanik sa kaže, jesi završio. Kaže, ja sam. Pa imam ja nešto bolje da štebe reći. Pa priča sa njim lijepo, objasni na njega pravi vjera, pa na kraju ljudi od lijepo ponašanja i naravno zbog prava dala prevati govor poslanika sallallahu alaihi sallam. Četiri ima nešto važno koje isto hoću da, da objasnim. Šala koji nije fina, na jedan način koji bude razlog da kvari između braća sam sebi. Ili ima neki koji brzublit za riječ. Puno šala na, na, na, na, na nelijep način odma zgubi tvoj autoritet. Kad ljudi tebe poštuju, sutra neće tebe poštovati kad stalno ti vice, pa drugi, pa nekim komentara, pa ti praviš sebi, misliš da si a, simpatičan, a ti naprotiv nisi tako, odma zgubiš kod braća, zgubiš kod tvoj prijatelj. Postaniš sam saran imao šala, jest. Ali njegova šala je lijepa i mala, nije toliko. Isto šala sa rukom ne treba, braću, jer vodi do na kraju do neki tuča, to je nevalija. Petu, punu rasprava. Punu rasprava. To i vodi do, do, do isto do mržina. I je poslačio sam nam opozorio oko toga. I rekao ja garantujem koji odali od rasprava naravno bez pravda, bez pravda za neki kuća u džennet ili na džennet hajdi tako raspitaj u sebi kad ja kad ti imaš razmar sa tvoj brat cijelu noć oko neki masala a ti nemaš pojma on nema pojma a pričati dan i noć oko toga na kraju nakon ljubav koju bio mažu vama odmah zgubiš ti ljubav koju bio od dvoje srca prema njemu i odmah dolazi, dolazi šajtan isto kada vodi nespravo, neki raspora do kraja da ti nemaš da možeš da objediš njega završi sa njim. Jer pazi, šajtan čeka da kvari komplet tema sa njim. Znači, najgori kad dolazi kod insana da dan i noć samo rasvarva je priča bez vezi, a on nema znanja naravno. Šest. Ima nešto važno isto koji koji. Ne smiješ pričaš sa dvoj prijatelj, a ima treći sa vama. Da ti tiho pričaš sa njim jer to je odmah vodi do, do, do niki sumnja. Sumnja od treći. ja se kažu, paziti od šajšan, šajtan koji šapšava. Pa dolazi kod treći kad je dobro pazi. On priča protiv tebi. Oni imaju cilj da nešto s tobom. Pa ako pogrešiš, reci halali brat, Boga mi mi pričamo nešto daleko od tebi. To je tema koja je vezana za daleko puno od tebi i ta, tako dalje, tako dalje. Pa da čuvaš, pa to je isto nešto važno sedam da nakon toliko imato, imati a, društvo sa dvoj brat pa naravno vi ste pravi prijatelj najbolji prijatelji imati tajni a kad dolazi neki nesporazum među vama e, dolazi jedan od vas pa odma priča tajna koja je bila među vama za neki insan ili za ekipa šta znam pa to je kao ti izdu tvoj brat I ja ću vam reći jedan hadis koji, koji ne znam mnogi. Poslanik sa sallam ovo hadis Hasan rekao tako Albani, rahmatullahi alaih. A rekao kada... Slušajte meni. Slušaj, dobro. Znači, podrazumivanje, taj insan, kada bio e, oprezan kad priča s tobom, da on siguran sad da nema niko pa on poču priča znači on nije tebi rekao da to je amanat ali kada tako učinju to je znači da je to je amanat da to je, tako je rekao da to je amanat prema tome nis, nis pričaš nikom i ako desilo neki i ismađu tebi dvoji prijatelj čuvaj taj tajna a od svoje, svojstva monafik da kad postvaža pretjeruje u njegov razdor od svojstva munafik kad ima nesprazom sa njegov drug odma poči bla bla bla i priča protiv znam ja to je takav to je nagav to je svojstva munafik nek šuti nek šuti isto najgori od toga da čovjek ima žene prije pa razvao sa njom pa otkri tajna koja je bila sa njom ili obrnut to je najgori to je veliki veliki grije pa to je amanat ne smije da, da, da, da pričat završiti sa njom za večera tema sa njim. Ima nešto još koje ne čuva čast muslimana. To je nešto važno. I dolazi u islam po, od, od, od stvari koji, koji insistira islam da čuva čast muslimana. A od ču, zbog čuvanja časti muslimana može čovjek se bori zbog njegov čast. I kad umri zbog toga, on će biti kao šehid je poslanik sa stranom jednom gredu kaba. I rekao, o, kako lijepa. Kako lijep tvoj miris. I kako ti velika kod Allah subhanahu wa ta'ala. I kako koliko imaš čast. Ali tako mi Allaha. Čast mu'min kod Allaha više od tebi. Njegov imetak, njegov krv. A ne smije misliš za dvoj brat osim hajrom ne smiješ, misliš, imaš mišljenje prema tvoj brat osim hajra. Rekla i kazala ne vredi braća i sestra. Časti musliman i muslimanka to je nešto važno. Ako hoći da širi razvrat među ljudi i sestra teško njemu. Dobi sam neke informacije da neki neće moliti protiv njega, ali čeč. Jedan uzmi da nađi slika od neke sestra koji ima nikab, pa sad stavi na Facebook, nisam slika prije, Prije toga, hasbi Allah, Allahu ne'mal vakil, kako je to braća i sestra? Koliko ima tako ljudi da su, nemaju ni, ni, ni, ni najmani princip od ahlaha. I što će raditi sa, kod Allah subhanahu wa ta'ala, ti se ponašao kao munafike ko su od doba Muhammada sallallahu alaihi sallam ko su pričali u časta Aisha radi Allah ne, ni smije tako. Čak kad vidiš neke sramota, sakri brat, sakri brat, ni smije pričati časti musliman iz muslimanka dobro paziti i e, Boga mi braće i sestra nismo vidjeli ni jedan diru časti musliman i muslimanka bez prav da nije pao na, na ista rupa kaži to je bila takav i nakav a to je ni istina ili taj brat takav i nakav dolazi vrema proći vrema i doći vrema da ista optužba dođe na taj insan mu'mini kad čuje neki podvara ne kažu astagfirullah neće mu ulaziti u ta priča mi ne interesujemo toga i kad došu jedan od ashaba kod poslanika sallallahu alaihi sallam i hoći da optužuje njegova žena kod poslanika rekao njemu dobro pazi kad hoće budi svjedok za nešto vidi kako gledaš sunca vidi kako jasno sunca isto kad pričaš mora kao sunce reći, vidio sam, tako je bilo, tako mi Allaha. Dolazi trojica kod Umara radijallahu anhu, hoće da obtuđi jedan ashaba, to je bio Mugaira ibn Šobat, Mugaira ibn Šobat, sa zinalog, a to je nešto poznat. A propis u islamu mora četvorica da dođi sa svjedočanstva. A dolazi samo trojica i šta je radi Omar? Rekao, alhamdulillah, šajtan neće biti visel, visel, a očinio kazna za podvora za svi tri. Razumijete, braćo? Pa často muslimani i muslimanka, to je važno puno. Da li moja, ja vidim da zad vrema i acija blizu punu, obavezno, obavezno, Allah voli da sakriš sramota tvoj brat ili tvoje sestra. Kad čuješ nešto ružno učinila tvoje sestra ili tvoj brat, sakri brat ili se lijep način učini savi za dvoje sestra ili za dvoje brat. Reći vam neki primjer, jedan njegova ima hazal, pa ima kod njega jedan, njegov ima majz, radi kod njega kao radnik, kao, čo, kao čoban, koji vodi stoka, pa taj majz učinju zemalik sa neke rukinje. Pa kada je vidio tako hazal, išao odmah kod poslanika sa salam, rekao, šta se desilo za, od, od taj majz, poslanik sa selem počinio kamenovanje za taj majz. Majz pobjegao. Majz je pobjegao od kamenovanja. Pa je ashab krenuli prema njima, pa ufati njega, pa su njega ubili. I kad su spričali poslanika sallam, šta su radili, kaže, što se tako? Što se tako radio Ezal? Kad si vidio ovaj, što nisi sakrio ta sramota? Jer ima propis u islama, da boli da mi sakrim sramota, neki insan koji učinio neke harama. Ali kad stigni ta čin kod imam, kod namjesnik, kod vladar, mora da učini šarijanski kazna. Ali prije da idi ta prijava kod taj vladar i taj, taj voda, može da mi sakrimo ta, idemo se lijep savjet za taj insan. E, poslanča sallam rekao, koji sakri sramota jedan musliman, Allah će sakrit njegov sramota u sudnija dan. I u drugi rivajet, u dunjaluk i ahirat. Pa prema tome, braćo, budite pametni oko toga. Vidim da vrijeme ide brzo. Još nešto, braća. Ljudi, ima ljudi koji dan i noći pričaju. Ne gledaju svoje mana. A samo priča za mana drugim. Rekao Hasan Basaj Rahamahullah, vidio sam neki ljudi koji nisu imali mahana. I kad su spomenuli mahana drugi, Allah učinio da imaju posle toga dosta mana. A vidio sam drugi ljudi. A oni su imali dosta mahana, ali kad su šutli na mahana drugi, Allah subhanahu wa ta'ala sakriju njova mahana. I kad vidiš neko koji učinio pokajanja, pomogni. Ili možda braća paziti od tvoje sramota za neki insan koji učinio neke greške ali neke grijeha, da on idi do inaci I ti na takav način neći da, da, da, da, da pomogniš njega da učini pokajanje. Pa tu je nismije braća. Je poslanik sallallahu sallam rekao, o, koji vjeruju islama, koji prihvatuju islam jezikom, a ne olazuju imana u njegova srca. Nemoj uznamiravati muslimana. Nemoj ti da pratiti njegova sramota. Jer koji prati sramota njegov brat musliman, Allah će pratiti njegova sramota a koji Allah traži njegova sramota, Allah će njega usramotit, makar bio u svoje kuće. Allah njega sramotit u svoje kuće, da Allah nas sačuva od sramočenja u dunjaluk i ahirat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da primi od nas i od vas i tema je duga, ali tako je određeno. Molim Allah da budi taj govor e, e, dokaz za nas, ne protiv nas. توي موي كفر أمولم الله دا أبرستي مني إفاما السلام عليكم ورحمة الله